Cial la diurno havas dudec quar horoin. La luno daure bremsas la rotacion de la tero, sed la suno contrauefikas tion. Protiu cun ludado, lau actuala studajo, la longezzo de la diurno restas constanta, sed la varmigio de la tero povus ancau influi tion. La taidai montoi, causitai de la luno, efficas kiel brems blocoi, cae mal rapidigas la rotazion de la terra. Se la rotazio de nia planedo dependus nur de nia terra trabanto, unu diurno devus tauri intertempe jam seste coroin, sed la suno haltigis la mal rapidigion de la terra rotazio, dum proximume 1,5 miliardoi da iaroi, cae tiel prisorgis la hodiauan longetson de la diurno de 24 horoi. Tiun concludon atingis esplorista teamo el Canado cae Francio per geologiae prilumigoi de taido dependai deponagioi cae helpe de climatai modeloi. La tut terra varmigio tiel concludas la scienzistoi en faca periodaggio, povus estonte tamen pli fortigi la bremsigion. La iuna tero, antau quar quin miliardoi da iaroi, rotatii signife pli rapide ol hodiau. Unu diurno esti signife pli mal longa ol dec horoin. Tiam la fresce ecestinta luno, orbitis sur essence pli mal vasta distanzo, cae lautio la taidoi estis multe pli fortai ol hodiau. Char la taidae montoi efficas ciel bremsilo, la rotatio de la terro sen stupe mal rapidigis, gis antau proximume du miliardoi daiaroi. Ciel la prilumigoi de esploristoi de la Universitato de Toronto en Canado montras, tio proceso tiam haltigis. La longezzo de la diurno restis tum 1,4 miliardo da iaroi constante, ce proximume de knau como quin horoi. Nur poste gi plue crescis gis hodiau. Helpe de climatai modeloi, kiel ili estas ancau usatai por la prognoso de la nun tempa tut terra varmigio, la e ectrovis la causon por la halto. La radiado de la suno causas crome taidoin en la aera circa humo de la tero, clarigas la studestro. Tiui atmosferai taidoi pli rapidigas, contraue alla lunai taidoi, la rotazion de la tero. Ili estas tamen compare al tiui, signife pli malgrandai cae pro tio plei ofte sen granda signifo. Tamen, ne ciam. Ciar la aera circa umo de la tero pova simile al sonorilo svingi. La svingado dependas cetio de la temperaturo de la atmosfero. Antau du miliardoi da la atmosfero estis pli varma ol hodiau, do ec estis resonanzo. La svingado de la aera circa uomo congruis subite cun la dauro de la rotazio, cae tiel ancau cun la taidoi, ciui estis causitai de la sun radiado. Pro la resonanzo, la sunai taidoi supren chanceligis, cae ilia influo alla terra rotazio fortigis tiom, che gi equilibrigis la bremsan efficon de la luno. La studestro comparas la fenomenon cun infana chancelilo. Se oni donas alla infano sen depende de la movo pushon, tiam la chancelilo ne svingas tre alten. Se se oni pushas lau la sama ritmo kiel la chancelilo, do resonance, tiam la chancelilo movigas pli cae pli alten. Tutte simile, La atmosfera resonanzo supren chancelis la taidoin de la suno. La stutajo tamen nenur montras, kial la diurno sur la tero dauras dudec quar horoin. Gi ofertas ancao perspectivon alla estonto de la tero. La svingado de la terra atmosfero hodiau dauras dudec tu como ok Gian estas en resonanzo cun la dauro de la diurno, sed gi estas suffice proxima al gi. Se la temperaturo de la atmosfero pli altigios pro la tut terra varmigio, tiam tiu differenzo tamen pli grandigios, diras la studestro. Tia la influo de la suno alla terra rotatio malcrescas, cae la dauro de la diurno crescas pli ol sen la varmigio. Tiu evoluo tamen ne estas mal tranquiliga. La dauro de diurno nun tempe mal crescas je 1,7 milonae secundoi en jarcento. Ec signife pli granda mal cresco, estus la homa tempo sento sen signifo.